ievads šajā mācībā, un, un par to mēs arī tūdaļ lasīsim un pārdomāsim, iedziļināsimies. Bet gribētu kādienā telefonu numurs arī tev, ja tu gadījumā gribi iesaistīties šajā katehēzē. To tu vari darīt, sūtot īsiņas 266, 77, 272 vai zvanot 67, 969, 131. jau um, vakar, un um, arī pagājušajā nedēļā mēs lasām par šo, lasām šo dokumentu un pārdomājam par visdažādākām tēmām, arī uzsākam jau domāt par cilvēka personas dažādiem aspektiem, uz kā balstās arī baznīca sociālā mācība, un eh, zinām, eh, kad tāds pamatu pamats cilvēka cieņai ir eh, tajā gribas teikt tā faktā, kad ir cilvēks ir radīts pēc dieva attēlu un līdzības. Šeit tiek lietots latīņu nosaukums imago dei. Nu jā, un šajā attēlā un līdzībā tad arī balstās, manuprāt, visa pārējā baznīcas mācība attiecībā uz cilvēka cieņu, uz cilvēka brīvību un daudziem citiem aspektiem. Bet runājot un pārdomājot par šiem aspektiem, Viena no lietām, kas arī šajā dokumentā tiek izcelta un uzsvērta kā būtiska cilvēka personas um, tāda šķautne, ir šī atvērtība uz transcendenciju un uh, un arī vienlaikus uzsvērot eh, šīs personas vienreizīgumu, nu, varbūt tās var pārdēvēt par unikalitāti. Jā, atvērtība uz transcendenci. Cilvēka personai raksturīga atvērtība transcendencei. Cilvēks ir atvērts bezgalīgajam un visām radītajām būtnēm, atvērts bezgalīgajam dievam vispirmām kārtām, bet atvērts arī līdz cilvēkiem, eh, līdzās esošajiem, atvērts uz cilvēkiem un atvērts uz pasauli, un tā ir īpašība, kas, eh, eh, kas mums ir dot kā tāda dāvana, un ko mums šeit mēs tiekam aicināti arī novērtēt. Bet bez, bez šīs transcendences, bez šīs atvērtības uz transcendenci, uz dievu, uz, uz līdzcilvēkiem, uz, uz apkārtējo pasauli, tiek uzsvērta arī eh, tāda lieta kā uh, unikalitāte, jeb šeit uh, tiek teikts vienreizība, vienreizīga un neatkārtojama būtne, cilvēks kā vienreizīga un neatkārtojama būtne. Uh, Eh, man šķiet tas tāds svešāds vārds vienreizīga, eh, bet eh, tagad lasot šķiet arī ļoti atbilstoši. Un tomēr bieži vien mēs runājam par to, ka mēs esam unikālas būtnes neatkārtojums, kad nav neviena līdzīga mums būtne. Un kas tad šeit tiek teikts par šo, par šo aspektu? Tātad cilvēks eksistē kā vienreizīga un neatkārtojuma būtne. Viņš eksistē kā es, kas spēj sevi saprast saprast, valdīt pār sevi un būt noteicējis pār sevi. Cilvēks ir, ir ar prātu un apziņu apveltīta būta, kas spēj domāt par sevi un tā tad apzinās sevi un savas darbības, taču ne jau prāts, apziņa un brīvība nosaka personu, bet persona ir prāta, apziņas un brīvības aktu pamatā. Jā, <clears throat> nu tā ir tāda Iespējams, ļoti <laughs> nu, šī, šī tēma par cilvēku cieņu, cilvēka brīvību balstās arī ļoti tādā nopietnā, manuprāt, un, un, un smalkā arī filozofiskā atziņā par, par personu eh, kā tādu. Un šeit arī tiek uzsvērts, ja, kad eh, tā unikalitāte ir šajā arī spējā eh, apzināties sevi šajā prāta spējā, kas mums ir dota, bet vienlaikus arī pasakot kaut ko, kas varbūt tās liek mums tomēr mainīt arī kaut kā savu skatījumus cilvēku, ja mēs bieži vien domājam, tā unikalitāte iespējams izriet tieši no tā, ka mums ir dod šī prāta spēja, apziņas un brīvības spēja, kas padara mūs tik ļoti unikāls, tad šeit pateikts ir pavisam otrādi nē, kad šī unikalitāte un šīs, eh, šīs spējas, kas mums ir dotas, izriet tieši no personas, ehm, kā tādas, nu, varētu teikt, no tā, ka mēs esam dieva radītas eh, būtnes, un šī unikalitāte tad ir izrietoša no šīs ehm, dieva ehm, radības stāvokļa, ja tā varētu teikt. <clears throat> Un, un liek mums iespējams nedaudz, nedaudz, nedaudz aizdomāties arī par šiem aspektiem. Cilvēka persona vienmēr ir jāsaprot kā neatkārtojamā un neaizskaramajā vienreizīgumā. Tātad neatkārtojam un vienlaiks arī neaizskarama šī personība un atkal izrietoši tieši no tā, kad esam radīti pēc dieva, dieva attēla un līdzības un, un šī neatkārtojamība un neaizskaramība ir arī šīs apziņas un brīvības centrā šeit tiek teikts, kur ir neatkārtojamā dzīves pieredze, kas nav salīdzināmā ar kāda cita pieredze, izsaka to, ka viņš, cilvēks, nav pakļaujams nekādiem centieniem viņu ierobežo domāšanas schēmās vai ideoloģijās vai citādās varas sistēmās. Uh, O, jā. Tātad e, e, šī, šī neaizskaramība, īpaši, manuprāt, tā neaizskaramības aspekts e, uzsvērts, ka mūs kā cilvēks, kā personības nevar un mēs pat nevaram, mums nevajag atļaut pat arī sevi tā manipulēt ar kaut kādām ideoloģijām, ieliekot mūs šajos konceptos un priekšstatos par cilvēku būtni, lai nemazinātu un lai ne, neiztukšotu cilvēku no tās eh, apbrīnojamās cieņas, kas eh, ir dot piešķirta līdz ar radīšanas eh, faktu būtību par to, ka mēs esam dzimuši jau dodot mums arī šo cieņu un, un Ehm, neaizskaramību, ehm, par ko šeit tad tiek arī runāts. Nu jā, ehm, ir vērts paturēt prātā, ir vērts paturēt prātā, un īpaši arī tajos brīžos, kad varbūt tās ikdienā jau mēs tā netiekam izaicināti domāt par, š, par šiem personas neaizskaramības unikalitātes aspektiem līdz brīdim, kad notiek kaut kas um, briesmīgs, iespējams tā varētu pateikt. Nu, ar nu, nu, šobrīd kara darbība, tas, es domāju, ir viens no tādiem visuzskatāmākiem eh, uzskatāmākajām vietām un situācijām, kurās mēs redzam, kā tiek pārkāptas šīs, eh, man pat gribas teikt tā, dieva dotās eh, privilēģijas cilvēkam. Eh, un, un tad, tad mēs tiekam izaicināti īpaši aizdomāties un pārdomāt par šiem lietām, vai, piemēram, mēs arī šobrīd viscaur, kur vien notiek vēlēšanas, bieži vien arī par, tiek runāts par tām manipulācijām un visādām citām lietām, nesmukām lietām, kas notiek un kas eh, arī aizskar un, un, un izmanto cilvēku un tā vietā, lai dotu viņam šo atbilstošo cieņu. Nu jā, liek aizdomāties katrā ziņā, par ko, eh, par ko mēs arī domājam. Bet eh, vēl viens aspekts, kas arī šeit tiek uzsvērts un izcelts, ir cilvēka cieņas respektēšana. Uh, um, jā, ar tādu apakšnodeļu pat tiek uzsvērts. Taisnīga sabiedrība par realitāti var kļūt tikai tad, ja tiek respektā, respektēta cilvēka personas transcendentā cieņa, tāda cieņa, ko Dievs e, cilvēkam ir devis, un tikai tad, ja mēs to arī e, tiešām respektējam, tad arī varam uh, varam sagaidīt, kad eh, šī mūsu sabiedrība aizvien taisnīgāka eh, eh, kļūs. Persona ir sabiedrības galamērķis, kuram tā pakārtota. Tātad sabiedriskajai kārtībai un tās attīstībai jābūt nemitīgi virzītai uz personas labumu, jo lietas ir jāpakārto cilvēkam, nevis otrādi. Un šis ir aspekts, kas arī daudz kārt, manuprāt, izskan mm, baznīcā jo īpaši, bet manuprāt, aizvien vairāk un vairāk arī plašākā sabiedrībā uh, izskan šis, uh, šis, uh, šis princips, šī, šis uzstādījums, kad uh, cilvēka persona ir visa lietu um, uz, virzīt uz cilvēku personas labumu visas lietas, nevis otrādi, ka cilvēks būtu radīts um, un, un kaut kādā veidā pakārti, pakārtots šīm lietām. Un, un, un ar lietām, es domāju, šeit jāsaprot ir ne tikai fiziski priekšmeti un, un, un mantas un, un kaut kādas materiālas lietas, bet arī ar to būtu jāsaprot, manuprāt, arī šīs struktūras, kas ir izveidotas un, un, un kur varbūt tās kaut kas tiek pārprasts. Piemēram, mēs tā pati uh, daudz kritizētā un mūsdienās uh, valdošā pasaules kārtība, kapitālisms, eh, vai ne, eh, kur šīs ekonomiskās attiecības bieži vien tik ļoti pārņēmušas mūsu dzīvi, ka cilvēks eh, vairs netiek atzīts kā personība šajā struktūrā, šajā sistēmā, ja vien tu neesi eh, augšgalā, tātad eh, ļoti bagāts un īpašnieks kaut kādām industrijām, biznesiem un, un, un, un lietām, kur, kur tu nosaki. Ja tu esi, tā teikt, vienkārši <laughs> cilvēks, tad bieži vien uh, Eh, tu šajā izstojumā pazūd kā tāda eh, maza vienība, eh, nevis kā, kā cilvēks. Un, manuprāt, arī politiskajā sistēmās līdzīgi mēs varam redzēt, ja šīm, šīm visām sistēmām jākalpo cilvēkam, nevis otrā cilvēkam šo sistēmu uzturēšanai vai, vai kādu atsevišķu cilvēku um, vajadzību apmierināšanai. Un, un tas ļoti skaidri un gaiši arī tiek uh, uzsvērts, un, un turklāt šī saiknes starp to, ka, ja mēs gribam, lai būtu taisnīgāka sabiedrība, tad mums ir arī jāapzina šī transcendentā cieņa, kas mums tiek dota, nu citiem vārdiem šī uh, eh, dieva dotā uh, eh, cieņa. Um, neatņemamā, neaizskaramā cieņa, un ja mēs to neatzīstam, tad par nožēlu ir jārēķins, kad arī um, Mm, būs, būs izkropļota, būs mm, eh, netaisnīga eh, arī šī struktūra, kurā mēs dzīvojam, šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tātad visas sociālās, zinātniskās kultūras programmas jāiev, jāiedvesmo apziņai par katra, katras cilvēciskās būtnes primārumu, tātad visām zinātnēm, visām uh, Um, jomām, dzīves jomām, uh, kultūrai, um, sociālajai zinātnes jomām un programmām ir jāiedvesmo uh, šīs, šīs jomas, šīs lietas, programmas, uh, apzināties cilvēka vērtību un vietu, un kad tas viss ir radīts priekš cilvēka cilvēki varbūt tās tādā burtiskā nozīmē cilvēks to ir radījis, bet bet eh, nesajaucot arī eh, lietu kārtību un apzinoties, kam tad tas tiek eh, radīts. Ar cilvēku personas, personu nekādā gadījumā nedrīkst manipulēt, cenšoties īstenot mērķus, kas neatbilst tās attīstībai. Galīgu piepildījumu var rast tikai dievā un viņa pestīšanas plānā, un manipulācijas nekādā ziņā neatbilst arī dieva plānam. Eh, savā iekšējā pasaules, pasaulē pārsniedz visuma robežas un vienīgā radība, kur dievs vēlējies šīs radības dēļ, ir pats cilvēks. Atkal uzsverot, eh, nu tiešām eh, tādā uh, nu, teoloģiskā valodā, bet uzsverot to, cik, cik milzīga vērtība ir, ir cilvēkam un kāda cieņa eh, cilvēkam eh, pienākas, un, un kad šī cieņa pienākas tieši tādēļ, ka Uh, viņš ir dieva uh, radīts. Uh, nevis vienkārši uh, mūsu uh, savstarpējās vienošanās rezultātā mēs, mēs pieņemam, ka uh, kāds ir pelnījis eh, cieņu un lielāku cieņu nekā cits, bet kad nē, visiem ir vienlīdzīga cieņa, eh, un šī cieņa tiek balstīta tieši tajā um, dievišķajā izcelsmē, cilvēka tādā dievišķajā izcelsmē. Um, iesim mazā muzikālā uh, pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai vēl pārdomātu un iedziļinātu šajā tematikā, un varbūt tās arī dzirdētu uh, šos uzstādījumus un to domāšanas veidu, kā baznīca aicina, balstoties evaņģeliskajā patiesībā, arī raudzīties uz cilvēku, bet atgādināšu telefonu numuru, ja tu gribi iesaistīties uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī. Um, pakomentējot un, un savas domas izsakot uh, par šo jautājumu, tad tu to vari darīt, uh, rakstot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, šeit es, Priesers Jaunis, un dienas katehēzē runājam par cilvēka personas cieņu. Jā, tieši tā. Un e, baznīcā, teoloģiski skatoties, šī cilvēka personas cieņa izriet no tā, ka Dievs mūs ikvienu ir radījis pēc savas līdzības. Un, un tādēļ ikvienam arī pienākas neaizskarama uh, cieņa, ar kuru nevaram tā vienkārši manipulēt. Turklāt tas arī ietver to, ka uh, mēs apzināmies, nu, gribas teikt tā, varbūt tās tas izklausās arī ļoti tā klišejiski uh, un tā, nu, pareizi, uh, nu, tā jau uh, saka mani, bet uh, Un tomēr gribas uzsvērt lietu kārtību, kad mēs apzināmies lietu kārtību. Lietu kārtība arī tajā uh, ziņā, kad uh, cilvēks netiek pakārtots kaut kādām mm, lietām, uh, sistēmām, struktūrām, institūcijām, bet otrādi. Uh, kad šīs institūcijas, tās, tās struktūras un, un, un viss, kas, kas nu vien ir, um, ka tas kalpo cilvēkam Eh, un man liekas, tā, še, še, šajā ziņā lietu kārtība eh, ir kaut kas, par ko ir vērts runāt, lai atsvaidzinātu atmiņu, un, un varbūt tas ir uzstātos to, ka nu, kaut kas tomēr ir jāmaina, un, un šeit es domāju arī ļoti konkrēti Ehm, tagad mm, mm, visa šī vēlēšanu gaisma, gan Amerikas, gan visādu citu vēlēšanu eh, gaismā, gan karu ehm, ēnā atrodoties, gan visas šīs lietas liek tomēr arī aizdomāties, kad Um, jā, ja nebūs, <laughs> ja mēs neapzināsimies šo mūsu dievišķo cieņu, kas mums ir dota radīšanas faktā, eh, tad visdrīzākais mums būs grūti, kā šeit arī tiek teikts, uh, Eh, šo lietu kārtību eh, pareizi un taisnīgu iegūt, eh, un baznīca uz to uzstāja un runā, un, un, un ne, nenogurstoši, un nepārtraukti uz to arī uzstāja un, un māca, jā. Nu, jā, <clears throat> vakar Eh, priesteru viedokļa raidījuma beigās kāda kundzīte zvanīja un saka, nu jā, es klausos, nu mana atbilde ir vienīgi lūgties. <laughs> Un jā, gribas arī teikt tiešām visu šo redzot, redzot un, un tagad ceru arī apzinoties vairāk arī šo baznīcas mācību, mums rodas vēlme lūgties, lai tiešām lai tiešām um, iestātos taisnīgāka sabiedrība un arī uh, Ehm, lai mēs ieraudzītu un apzinātos lietu kārtību. Bet vēl personai nedrīkst būt līdzeklis, ar ko īstenot tautsēmnieciskus, sociālus vai politiskus ehm, mērķus vai kādas ieceres. Tātad nedrīkst būt līdzeklis. Cilvēks nevar būt līdzeklis. Atkal tas, ko es saku, lietu kārtību, eh, nesajaukt lietu kārtību un eh, taisnīga, taisnīga lietu kārtība <laughs> paredz, ka cilvēks nav vienkārši līdzeklis kaut kādu ekonomisku, politisku, eh, sociālu mērķu sasniegšanai e, līdzeklis, bet e, tieši otrādi, kad ir vērsta visa šī kārtība uz to, lai palīdzētu un ļautu cilvēkam um, tādā pilnvērtīgā veidā um, un cieņpilnā veidā dzīvot savu dzīvi un izpausties. Tāpēc valsts iestādēm vērīgi jāraugās, lai jebkādi brīvības ierobežojumi vai atbildi, atbildības nasta, kas cilvēkam tiek uzlikta saistībā ar viņa darbību, nekad neskārtu viņa cilvēcisko cieņu un tiktu garantēta cilvēku tiesību ievērošana. Nu jā, un šeit arī tas aspekts, man nekad valstī, valsts iestādēm ir jāsako ar šādiem aspektiem līdz, um, kur nu vēl vairāk um, nekļūt pašiem uh, par eh, cilvēka brīvības un cieņas ierobežotājiem vai pat uh, pārkāpt šo cilvēku brīvību un cieņu. Vēl viens, uh, ja to var tā nosaukt, princips, uh, uz kā tiek uzstāts baznīca sociālā mācībā un, un dažbrīd šķiet par maz sadzirdēts, un tomēr tā visa pamatā ir skatījums uz cilvēku kā personu, tas ir aktīvu uh, uh, subjektu, kas kopā ar sabiedrību, pie kuras pieder, ir atbildīgs par savas izaugsmes norisi. Tātad cilvēks ir atbildīgs arī pats par savas izaugsmes um, uh, veicināšanu procesu, un, un, un šī, šis aicinājums ievērot viņa cieņu balstās šajā uh, personas uh, uh cieņā, dāvātā uh, cieņā, ko uh, kungs Dievs tātad mums visiem ir devis. Ne tā vienkārši mēs paši uh, izgudrojuši un izvēlējuši uh, šo cieņu, jo, nu, um, nu jā, tam tā varbūt tās ir cita. Uh, cita tēma, bet eh, arī eh, tēma, nu, kurai jāpievēršas, jo mūsdienās, un par to arī nedaudz vēlāk lasīsim un pārdomāsim arī, mūsdienās bieži vien tāda eh, šī, šī cieņa un, un, un visa morāles kārtība, tā skaitā arī runāsim par brīvību, balstās tādā it kā racionāli Eh, savstarpēji panāktā vienošanās par eh, robežām, cilvēku robežām, eh, izslēdzot tātad dievu, izslēdzot tā, to, kas šeit tiek definēts kā transcendentālā cieņa vai atvērtība uz transcendenci, citiem vārdiem, uz, uz dievu, izslēdzot to visu ārā un iedomājoties, ka bez šiem reliģiskajiem pamatojumiem pamata, arī cilvēku cieņas pamata, ka, nu, mēs būsim atraduši e, burvju atslēgu, kas e, ļaus mums dzīvot mierā un saticībā un taisnīgi, bet, nu, kā redzam, arī mūsdienās šobrīd, e, diemžēl tā tas tik vienkārši nenotiek un varbūt tās gluži otrādi mums vajadzētu raudzīties, kā, um, kā atpakaļ ielikt šos arī reliģiskos pamatus šajos uzskatos un, un, un, un principos. Patiesas izmaiņas sabiedrībā ir efektīvas un ilgstošas tikai tad, ja to pamatā ir apņēmīgas, pār, mm, apņēmīgas pārmaiņas personiskajā rīcībā. Morāliskās dzīves uzlabošana nekad nebūs iespējama, ja tā nesāksies ar cilvēkiem un ja cilvēki nebūs tās galvenais kritērijs, jo morāliskajai dzīvei, morāliskajā dzīvē atklājas personas cieņa. Tālūk, atkal eh, tāds eh, šķietami vienkāršs uzstādījums, eh, un vienlaikus tik bieži vien arī kritizēts un, un pārmests un, un, un noliegts uzstādījums, bet um, vēlreiz ir vērts ieklausīties un, un, un varbūt tās arī mēģināt padarīt par, par savu arī šo principu. Um, tātad, kad morāliskā dzīve un tās uzlabošanās nebūs iespējama, ja tā nesāksies ar cilvēkiem un ja cilvēki nebūs tās galvenais kritērijs. Tātad, ja mums nav šī izpratne par cilvēku kā augstāko vērtību sabiedrībā, tad bieži vien mums būs grūtības arī atrast tos morāliskos, ētiskos principus, kas visu sabiedrību var apvienot un kas var arī nodrošināt uh, kas var arī tad nodrošināt eh, šo, šo mm, taisnīgāko, morāli atbilstošāko um, sabiedrību. Tātad atkal norādos eh, norādos uz to, ka jā, ir noteikti lieta kārtība un mēs to varam ignorēt, bet tad ir jārēķinās arī ar sekām. Un jā, morāliskajā dzīvē cilvēka cieņa vispilnīgākā mērā arī atklājas. Tātad aicinājums tomēr raudzīties un apzināties šo, šo vaidzību pēc morāles, pēc ētikas principiem arī mūsu sabiedrības būvēšanā, turklāt pēc nevis vienkārši balstītiem manā izdomātā morāles principā, bet balstītiem nu, uz tādiem stipriem pamatiem, <laughs> gribas teikt. Un, un šeit, protams, tā norāda ir uz, uz dievišķo šo transcendentālo pamatojumu, arī morālas vērtībām, principiem un uzstādījumiem. Jā, tātad, jā, acīm redzami cilvēkam pienākas attīstīt tādas morālas nostājas, taisnīgums, godīgums, patiesīgums, kuras ir pamatā jebkurai sabiedrībai, kas pretendē būt patiesi cilvēciska un kuras nevar vienkārši gaidīt no citiem vai deleģēt kādai iestādēji. Tātad, jā, mums un manuprāt, arī mums ikvienam uh, arī jums, rādījumam, arī klausītājai, vajadzētu uh, apzinoties šos, šo, šo morālo uzstādījumu un šo arī cieņu, kas mums ir dota, uh, censties īstenot visu, ko mēs varam, lai tiešām arī uh, varētu attīstīt šo šīs attieksmes vai morālās nostājas, kā šeit tiek definēts, kā taisnīgums, kā godīgums, kā patiesīgums, lai veidot sabiedrību tādu, kurā mēs visi vēlētos un varētu arī e, dzīvot kopā. Šo uzdevumu, šo, e, šo attieksmi, morālu, morālu attieksmu uh, vai morālās stājas un izpratnes veidošanu nevaram vienkārši uzticēt eh, kādai iestādēji. Eh, nevaram uztaisīt jaunu ministriju un pateikt, nu tagad būs, jo tā tās lietas vienkārši nenotiek. Eh, bet atrast veidus, kā mēs individuāli, kā kristieši, kā, kā kopiena arī varam iesaistīties, lai tad arī veicinātu šādu um, nu, tiešām uh, nu, gribas teikt, tādu, um, ja var teikt, paraugu uh, um, veidu, kā tad veidot šo sabiedrību aizvien taisnīgāku, godīgāku. Nu, jā, bet tas izrieties gan no personīgiem um, mērķiem, ka, ko es kā eh, cilvēks izvirzu, ko es arī kā kristietis vai kā katolis vai citu konfesiju loceklis izvirzu, un arī kā kopiena, kā sabiedrība, kurā mēs esam, eh, kā, kā baznīca, ne, izvirzot šos eh, morālus uzstādījumus un tos arī cenšoties īstenot vispirmam kārtam pašiem, un tad arī ar šo dzīves liecību um, nodot tālāk, nodot tālāk. Jā, tālāk. Uh, Um, uh, Vēl, vēl, vēl viena atziņa, uh, ko vēlos uh, izcelt šajā gadījumā. No visiem, bet jo īpaši no tiem, kam ir dažāda politiskā, juridiskā vai profesionālā atbildība, citu priekšā tiek gaidīts, lai viņi būtu modra sabiedrības sirdsapziņa un pirmie liecinātu par cilvēku cienīgiem sociālajiem apstākļiem. Tātad visiem, kuriem ir kaut kāda uh, nu, uzticēta lielāka kā tikai tāda individuālā atbildība vai, vai eh, pienākums eh, tiek sagaidīts, kad tiek uzņemta arī eh, atbildība citu priekšā. Un tiek gaidīts, ka viņi, tie, kas ir, nezinu, ievēlēti, tie, kuri ir Eh, darba attiecībās ar, ar, ar kādām institūcijām, kuriem ir, eh, kuriem ir eh, šis status sabiedrībā, vai tas būtu politisks, vai, vai juridiski iegūts, vai profesionāli iegūts, kad, kad viņi būtu modra sabiedrības sirdsapziņa, kas būtu kā pirmie liecinieki par cilvēka cienīgiem sociālajiem apstākļiem. Tātad um, arī šī piemēra nozīme sabiedrībā un šī, eh, šo konkrēto cilvēku amatu un pienākumu un statusa cilvēki būtu tādi, kas tiešām arī uh, liecinātu par uh, liecinātu par, par šīm vērtībām, par šiem principiem, un kas arī veicinātu uh, aizvien cienīgākus sociālos apstākļus sabiedrībā. Um, jā, jautājums, vai tā notiek, eh, vai, vai tiešām tā arī ir, vai, vai mēs tie, kur varbūt tas arī jūs radio klausītāji, kuri, kuriem ir noteikti stāvoklis sabiedrībā, vai kādā kopienā, vai, vai tas būtu kāds darbs, vai ielā, ievēlēts amats un tā tālāk, vai mēs tiešām pildam šādu, piemēram, uzstādījumu, kad savā ziņā, ka tāda sabiedrības sirdsapziņa, vai mēs tā arī dzīvojam un, un darbojamies, un vai caur to arī veicinam taisnīgāku, man gribas atsaukties uz iepriekšējiem um, citātiem, taisnīgāku, godpilnāku un patiesāku sabiedrību, cienīgāku sociālo, um, sociālo uh, situācija, apstākļi sabiedrībā. Mm, tas tāds retorisks jautājums, kur es domāju, katram mums arī pašam būtu jāatbild un jā, jā, godīgi jāpaskatās uz lietām. Tālūk. Uh, Mums raidījums ietos uz beigām, līdz ar to es um, nesākšu lasīt nākošo sadaļu, kas bija paredzēts šodien, un tas ir par uh, brīvību, cilvēka uh, brīvību, un vēl viens aspekts, kas ir uh, norādīts kā tāds pamat aspekts cilvēka um, personas cieņā, um, arī uz kā balstās baznīcas uh, sociālā mācība, tātad cilvēka brīvība, personas brīvība. Um, par to mēs tad lasīsim, pārdomāsim jau Eh, rīt. Bet, eh, jā, nu, es domāju, ir, ir kur aizdomāties, ir par ko aizdomāties. Pat ja arī nevienmēr uzreiz viegli ir uztvert un, un eh, saprast, un tomēr ir par ko aizdomāties. Un, un tad varbūt es arī jautātu sev, kur es atrodos šajā, šajā visā mm, mācībā, ar savām attieksmēm, ar savu nostāju, ar saviem dzīves principiem, vai es tos tiešām um, īstenoju ar savā dzīvē? Ja atbildi ir jā, apsveicu, uh, tad uh, es pieļauju, ka uh, mums vajadzētu likt kā piemēru arī citiem, lai būtu tiešām uh, tāda kā sirdsapziņa, uh, kas varētu uzrunāt arī e, sabiedrības, citu sabiedrības locekļus un veicināt cienīgākus sociālos apstākļus. Un, ja atbildi ir nē, nu, nekāda bažas un raizes, tad ir iespēja mainīties, atgriezties, tad ir iespēja ar savu sirdi e, pārbaudīt un, un strādāt un, un veidot e, to, mainīties. Arī par to mēs jau lasījām, kad šis atgriešanās process kam arī ir jānotiek ikvienam cilvēkam, jāpiedzīvo šī atgriešanās, vai kā pāvests Francisks, eh, nu pat kā ir izdevis jaunu um, tekstu, encikliku un dokumentu, teiksim tā, un, un veistījumu, kur, kur runā par Jēzus sirdi un kur arī tiek norādīts to, ka izmaiņas sabiedrībā ir iespējamas, bet tās var sākties tikai tad, kad notiek izmaiņas sirdī. Un, protams, Jēzus sirds ir uh, stādīta kā piemērs mums, un ja mēs apņemamies veikt šo mums vajadzīgo darbu ar mūsu sirdīm, ar mūsu apziņu, ar mūsu uh, domāšanu un principiem, uzskatiem, tad nekas nav neiespējams, un Dievs arī uh, palīdzēs mums. Tā kā, jā, <clears throat> aizdomāsimies visi par šīm lietām. Uh, Bet šorīt gan tad teikšu visiem sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mani un uz tikšanos jau nākošajā dienas eh, katehēzē, kurā tad turpināsim pārdomāt baznīcas sociālās mācības pamatus un personas brīvība - nākošā tēma. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!